الإسلام لا يرثه otvorite sveske i ovaj, ovaj, ovi mirisa Aha. uzimanje mirisa kod nas u Bosni oni postoje neki proces prati kad ko ide na hađ pa mu dadne koji dinar da ti donese od otuda da ti zagodno more biti pa onda čeka i drugog pa i njega i tako Dobro, čala biti. Ima, ima. Zapišite u sveskama Avret u zagradi stidno mjesto. Avret A V R E T Avret u zagradi stidno mjesto. والعورة هو المكان الذي ينبغي للمرء أن يستره Da ga definišemo, avret je أو لا يراه إلا نفسه وزوجته Avret je dio tijela kojeg moramo pokriti ili pokrivati i ne smijemo ga pokazivati, znači otkrivati, Nikom osim, naravno, sebe, ne smije niko vidjeti osim čovjek dotični i njegova žena. Ili žena i njen muž, ako se radi o žensku. Znači, javljate mjesto koje se treba pokrivati, ne smije se pokazivati nikom osim muž ženi i žena mužu i što smije sam sebi vidjeti. ويختلف الأمر إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة Pišemo dalje. Stidno mjesto se razlikuje i po tome da li se radi o namazu ili izvan namaza. I po tome da li je čovjek u namazu ili izvan namaza. Pa stavimo pod jedan jedan, stidno mjesto kod muškarca. Je od pupka do koljena. A u namazu treba pokriti i ramena. Znači vidimo namaz da treba pokriti onda i ramena. Zato ako neko od vas hoće da promijeni pantole i donji veš u sobi, neka nipošto ne pokazuje avret neka se to uradi pod dekom ili neka se zastrije dekom ili neka mu to pomogne brat se okrene, a zastrije ga i tako dalje. je ikhwa fi haditha tarifa hadathat ma Ali radijallahu anhu kana fil كان في القتال فكان يقاتل رجل يهودي وتعرف أنه من قتل قتيلا فله سلبه فعندما قتل اليهودي فتعرى ثوبه فكان ينبغي أن يأخذ سلاحه فما أخذه لأنه كيف Desio se jedan slučaj u džihadu ashaba sa Alijom radijallahu ta'ala an kada je udario židova, ubio židova kada ga je udario sabljom, pesikom mu je uškur udario ga po tom mjestu između ostalog i tuda da mu presjekao uškur i propis je da ko ubije ubijenog, jel? Ubijenog neprijatelja, da ima pravo da mu dodijeli emir ono što je na njemu zarobio ako je zarobio na njemu oklop, ako je zarobio na njemu odjeću, ako je zarobio na njemu oružje i tako dalje. I je da ga je on ubio, emir mu to dodijeli. I Ali radijallahu ta'ala nije se primicao njemu jer je vidio da mu se ukazuje stidno mjesto, nije htio ni da uzme od njega oružje bojeći se da ne pogleda u stidno mjesto židova. Do koje mjere su Havi htjeli biti čisti od grijeha. To je taj Ali koji kaže kada bi mi dali vlast nad osam zemalja, a u, tražili kao, kao od mene nadoknadu da učinim jedan grijeh, ne bi pristao. Kod nas ljudi izlaze iz vjere da dođu do jedne stolice na koju će ga svaki jahat. كذلك يا إخوة ننتبه من أمر من الإخوة من يلبس يلبس قميص إلى هنا أو ميسة فإذا ركع يتعرى هذا الجزء أثناء الركوع أو في السجود فهذا يؤثر في الصلاة يا إخوة لأن هذا المكان عورة ينبغي أن يستر في الصلاة Vodite računa isto tako kada oblačite kraće gori pa strpavate ga u pantole ili pogotovo ljeti kad je to samo jedno da prilikom rukua ili suđuda ne izvuče vam se majica i ne ukaže vam se ovda mjesto koje je vađim pokriti u namazu jer će tada utjecati na vaš namaz i spravnost vašega namaza tiče avreta stidnog mjesta male djeci male djeci skroz male jel kojima nema ništa ovaj, da se pokazuje u njega muškost ili u nje ženskost. Kod njih su stidna mjesta. Ono što se u najgrubljem smislu i značenju riječi stidno mjesto misli. To je spredaj se zada. To je stidno mjesto. بعد أن ننتقل الاثنين Pod dva, stidno mjesto žene. كيف عند الغسل الميت مثلا بالنسبة للعورة إذا كان جدك إذا يضع كان يده لا لا بالنسبة لنظره من هنا أو يضع شرشف على هذا المكان ويغسل من تحت من هنا إلى stidno mjesto žene, avret žene pod A رجال جانب على الرجال pod A avret žene pred stranim muškarcima. Sad znamo ko je stranac, jel? To je svaki muškarac osim onih koji zbog rodbinstva ne mogu je oženiti. Sam kazati šta je to stranac za ženu ili šta je to strankinja žena za muškarca. Ima nove braće. Ko je tek danas prvi dan? Nek digne ruku. Ima li još neko? Prvi, prvi čas, jel nisi bio u četvrtak? Nisi. Šta je to strankinja ili stranac? U značenju tuđin za ženu. Dignite ruke ko zna. To smo definisali, zapisali i pitali. Ajde, Tvoga brata. Je strankinja ili nije? Odnosno, jesi ti za nju stranac ili nisi? Hajr, hajr. Razmisli ti polako. Žena tvoga brata. Stranac. I ona za tebe strankinja. To je tuđinac i tuđinka. Tetka tvoja. Jel ti strankinja ili nije? Drugi, drugi. Znaš, ne strankinja. Dobro, njezin znam, ne znam Njena kćer. A stranka ili Nije stranka? A šta ti misliš? Sad ja sam htio pitat vas. <laughs> Lovak. Mađe je prije skolo na kolima. Koliko kolina? Koliko kolina rođe. Odakle si prvi? Od jajka. Da li je brat, brat, Rođenje majke i oca kolno. Nema korijena slata, šta ti? Nema samo korijena, brate. Nema stomak, nema glava. U islamu ima dhul mahram i ima eđnebi. Ima onaj koji je haram i onaj koji je halal. Koji kaže vas korijena? To su narodni običaj. To su narodni običaji. A vi će rekao rokab fil islam. Ima kolina. To su običaji. Ima to skoro svaki narod i to je običajno pravo, nije šerijatsko pravo. Pa je. Dobro, tetka, očeva sestra. Šta je ili... halal. halal je vid, jel? Halal je vidio sami se sa njom. Dobro, kako nisi neki čerka? Njena kćer, tetišnja. Stranka ili nije? Daj džinica. Aj reci ti. Halal je vidio. Ali daj dajđi. Ali... لا لا لا قال Dajji. Dobro, je, nešto pa drugi, nemojte. Dajđi lica. Franka ili nik? Lici šavena Franka. Nizinki čerka. Nizinki čerka. Franka ili nik? Lici. Franka. يا دلوقتي واضح يا اخوه المساله اسمي ايه ili jel skroz jasno? مفيش حاجه اسمها دي بنت خالي زي اختي الاسلام ما فيهوش مثل اختي لا Nemojte slučati s paganskim izgovorima i običajima da vam je tetišnja i amiđišnja i dajđišnja kao sestra. كذلك عندكم اذا كان كلهم Isto, jel, razni običaji zabranjuju halal. Pa ako je čovjek iz istog prezimena po nekom nepisanom pravilu, ali pravilu kojeg se ljudi drže i zbog njega osuđuju gore nek zbog Allahova zakona, nemoguće je ovaj oženiti pa ti ne znam Hođić, Remere od Hođića se to familija. Pa e, ono- ne kaže, ajdemo mi ovaj s ljudima zavađati, jel? Nego objašnjavajmo istinu i kad do nas dođe, neka ti zakoni za nas ne predstavljaju šta? Ništa. Razumijete li? Znači da one tvrdoglave, dede i babe i ne znam koji od koji ne mere se musliman oženiti, u toga što je musliman, zamijenu inša Allah generacije koje to razumiju i gledaju jel halal ili haram. Ako je halal i odgovarajući, ima vjeru, ima ahlak, bismillah. واذا قلنا انها من تحرم عليك معناه ان تحرم عليك مصافحتها يحرم Kad kažemo da je neko haram nekome, Znači stranac je odmah haram, kažemo haram je sa njom rukovat, osamnjivat, ići kao njen saputnik bližnji, mahram, e, rekali smo osamljivati se, gledati je i tako dalje. Ako Bog da sljedeći put. Pa znači, pod dva, da je avret žene pred stranim muškarcima. Pa zapišite, žena je sva stidna, odnosno sve njeno tijelo je avret pred strancima po ispravnom stavu učenjaka. Zapišite, po ovom pitanju imaju dva stava ili dva mišljenja. Jedno od njih je navedeno, znači da je sva žena aurat, a drugo je da je sva žena aurat izuzev šaka i lica izuzev šaka i lica a prvo mišljenje kao što smo i rekli je ispravno to jest jače Dalje učenjaci obaju mišljenja su saglasni. Znači ovi koji e, imaju drugo mišljenje su saglasni sa ovima u prvom da u slučaju da žena živi u pokvarenoj sredini قلت له خلاص بين بين الفساق والثاني هم ينظروا إليها أو في فتنة يعني المرأة جميلة في فتنة ko živi u, u pokvarenoj sredini ili ako je lijepog lica. Da bi bila fitna, jel, da bi bila iskušenja, izazov. Da joj je važiv pokriti lice. Zapišite tu pogledati dokaze u knjigi svakoj djevojci koja vjeruje, svakoj djevojci koja vjeruje u Allaha Đalešana A imate i kasetu dokaze o nikabu, a imate i listove fotokopirane od šeha Ibn Saliha Rusimina. طيب بعد كده اثنين عورة المرأة تجاه المرأة المؤمنة Pod B, to je bilo pod A, jel? Avret žene pred muškarcima stranim. Pod B, stidno mjesto žene pred ženama. Vjernicama, pred ženama vjernicama. To će reći. Čemo eh, nesel vahide. Eh, hatta ne Šta misliš ti? Znaš li ili ne znaš? Znaš li ne znam, ali... Šta misliš? Ja mislim samo ili ite ruke da Ne možeš da mjesta žena. Dobro, ti si da mjesto koliko do koliko? Šta misliš? Ti, Muhammede, šta je stidno mjesto žene pred ženama? Pa ćete vidjeti kako je Islam milosti. E, eh? Hajren. Ko ima... Pred vjernicama kažemo. Pred vjernicama, rekli smo, pred mu'minkama, mu'minke. To mi je ovaj da bi svako mogao da vidimo. Hajran, hajran. Hajran, hajran, da smije pokazati znate što ovo pitam da vidim bez naučenog kako to kod vas izgleda šta je po vama po vašoj prirodi i prirodnom shvatanju pa ćete vidjeti kako je islam milostiv kako islam sve dozvoljava samo na mjestu ne svugdje na mjestu كل دبر القبل هو رأي في رأي من الآراء كذا لكن الأحوط والأحرم كلهم للسرة للركب Braćo, stidno mjesto žene pred vjernicama je kao vjernika pod vjernica. Od pupka do koljena. Jel sad vidite šta je islam? Dalje pišite. Zapišite ovo, se zapisali? Uh, avret žene, pod C, pred ženama koje su pokvarene grešnicama koje na primjer في أخطر من كده ليس للزوج لأنشر للدنيا كلها آه، هي ممكن تصير ممكن تكون واحدة غير مؤمنة يعني سكرت لا تتصل تفهم؟ اه دي عادية جدا وانا عادي وغير مؤمنة يعني غير مؤمنة. فيها إيمان يعني غير اه فيها امان فعادي جدا يعني ما فيها مشاكل لكن المشكله اللي ممكن تصفها Hajran, hajran, nismo ova, ne pitam, nego kaže ova, džizaka Allah. Znači, pitanje, ovdje ovaj, sad je naslov, stidno mjesto žene pred ženama, griješnicama koje prvo će ne morate opisati koje će, ovaj, kada vide što god vide od ljepote, prenijeti ne mužu svome, nego dunjaluku čitavu. I sve što vide od e, ta je takva rogata, čorava, šugava, razumijete? Pred tom kao pred čovjekom strance. Jer će ona opisati čovjeku sve. Reće takve su joj grudi, ta, takve su joj bedra, takva je, takva je, takva je. Ona ne smije da vidi ništa, jer će se postići ono što Allah zabranjuje jer će doći do onoga što Allah zabranjuje. Zapišite. Bilo je tamo žene pred ženama griješnicama, kao pred ljudima strancima. Kult, se dodati isto griješnice koja će eh, je opisati drugima. Koja će je opisati drugima. Jer je zabranjeno da, da, da čovjek ženi ili žena čovjeku govori o nekom drugom kao da ga vidi. Imamo jako Od običaja je da kada idu djevojčice u školu ili bilo gdje, ne uzubila, čak da se zajedno i kupaju. Kao one su kao sestre, one su prijateljice, one su bliske i tako dalje. Ili kad jedna uđe u nužnik, što god pri izlasku može ova vidjeti. Ni majka, ni kćer, jel' kada kćer poraste, nije džajz da se zajedno kupaju. Kada majka gasuli svoju kćer mrtvu, treba da pokrije stidni dio i da ispod čaršafa pere, da ne gleda u to. I da ne bi dotakla stidno mjesto, treba da zamota nešto na, na ruku. Da ne bi dodivala stidno mjesto golom ruku. Ono što se dešava sve od, od razgoličavanja, po plažama, po rijekama, po ulicama, po balkonima, o tome ne treba govoriti, to je samo znak koliko je šeitan sultan na zemlji. Koliko je šeitan uspostavio svoj, svoju vlast na zemlji. Koliko su njegovi, njegovi običaji kod ljudi ustaljeni. I koliko se ljudi ne smiju usuditi da, i, da im proturiječi. Čovjeka posjeća na, na, na životinje, na stoku, na, na magarce i na narod koji će doći pred sudnji dan, koji će javno općiti na, na javnim mjestima, javno hodati go. U istinu na njih podsjećaju. Muskila lejsat fi velik. Muskila je hada tabi'i inda nas. al mar'a lama testatir hova li gir tabi'i. Wa jestahzao minha. Wa ještimuna. Wa juharibunaha. البنت كانت امها وابوها يحبوها لما التزمت حاربوها u tome jer to se može suzbiti ustrajanim radom da je kriterij u srcu normalan međutim kriteriji su skroz poremećeni pa je to sve normalno a kada se neko pokrije obuče hijab počinje rat i to je nenormalno i kada bi bila kćer konobarica u, u Torinu nema problema dođe majki ugledna koliko je Talijana oblizalo, ne pitaj. Ne pitaj, ona je ugledna, donijela majki Porinti. A kada se kćer pokrije, počinje rat i od majke i od oca, objava rata sa svih strana. E to je problem. To je problem jer to je sad akida. To je sad ratovanje protiv Allahove vjeri. To više nije neutralnost. To je ono što smo rekli, kad čovjek zasluži da bude na zlu, mora se protiv njega boriti, htio ne htio, mora. Jer on misli da dobro čini kćerki. On ne zna koliko je kćer sretan sa hijabom. On misli, ona misli da je kod kćeri isto što kod nje. Svetost ulice, svetost njihovog poganluka. I misli da će kćer biti huzur. Ne zna šta će biti kada izađe vjera u Allaha iz srca. Koja onda pustoš nastaje u srcu. Ano, isto tako da kćer izlazi s kim god hoće, da se druži s kim god hoće i da se ne pita šta radi i da joj dolazi u kuću god hoće. Muško, žensko, zajedno, društvo, izmiješano. A kad se traži da, da se zaprosi juda, tad sto uzura, sto nekakvih opravdanja, e, ne može se, nije vrijeme, mlada je, čak ide se dotle da kad se zna da je neko vjernik, da je mužahit, da je Allahu Đelešanuhu odan i pokoran, kaže, rađe ću otići u kafanu i probrat najvećeg pijanicu, ili čak Srba i Hrvata i udat za tebe, neću. Tako je kod, kod naših maslimana. I, još ako Bog da, da bude cijela stvar, e, stidna, stidna mjesta žene pred bližnjima. Prebližnja muškarcima, jel? otac, brat, sin, amiđak, djed, dajđa. To je sada, to se vraća sada jednom poštenju. Kosa, da zavrne rukav, razumijete? Da bude suknja, ne znam, iza članka, Međutim, da pokaže svoje podlaktice, da pokaže e, natkoljenicu i ostalo, nije nikako od, ali da ove ostale nema problema. Jer oni su joj bližnji. Mogli bi ovdje još jednu napomenu. E, intimna odjeća. Ta posebno uh, ženstvena odjeća se pokazuje samo mužu. Ne ocu, ne bratu, ne nikome. Neka se ne pojavljuje žensko u toj odjeći ni, ni pred kim osim pred svojim mužem. المفروض تعود البنت من صغرها على الاحتشام في في الثياب والحشمة تعرف الحشمة من الصغر هكذا تتعلم هذه Tako treba majke, jel, da budu pred djecom svojom u ozbiljnoj odjeći, da bi djeca sama to saznala, da bi djeca sama se tome odgojila, da znaju kako će sutra ona biti majka. Pišemo novi naslov, šartovi odjeće, šartovi muške odjeće pa dvije tačke. Pa prva ili crtice da ne liči na keafirsku. da nije keafirska i da ne liči na keafirsku odjeću. Nova crtica da nije ženska ili da ne liči na žensku odjeću. nova crtica da nije prozirna i tjesna. Da ne bi znači se vidjela kroz nju stidno mjesto ili da se ne bi odslikalo stidno mjesto. Nova crtica. Kultu man. ما كلش ضيق دي Kul- حاجة. Kultu jedan šafak. لا خليها دي حاجة ودي حاجة يعني ضيق فلا يصف العورة لا يكون شفاف فيشف العورة Ovo što smo mi spomenuli možete kao posebne crte ovaj na- naučiti. Jedno da bude da ne bude tijesno, to jest da bude komotno. I drugo da ne bude prozirno, da bude dovoljno debelo, da se kroz njega ne vidi. Sljedeća crtica, da ne bude duže ispod članka. Da ne bude duže ispod članka. لا يكون ثوبا Hariro. لا ده- بعد كده يقول لي أحوى حلوة الذهب لكن يكون يكون ثوبا للشهرة Nova crtica. Da ne bude odjeća koja će nas isticati. Znači da, sa njom želimo izraziti oholost, popularnost. Kad se obučemo halas, naš je baba u Njemačkoj. Kad se obučemo halas, mi smo taj i taj. I možemo zadnju crticu da ne stavljamo na sebe da ne stavljamo na sebe svilu i zlato. Nakit od zlata, a odjeća od svile da ne bude, jer to je zabranjeno muškarcima umeta. Ovi ženske odjeći Jibril Kasnije, kasnije. Kasnije, Allah. Šartovi ženske odjeće, ovi odgovor su svi zajednički. Da ne bude muška. Da ne bude tjesna. Da ne bude prozirna. To su zajednički odgovor. Šartovi? Dalje, da ne bude kratka. Da ne bude kratka, da se ne bi vidjela stopala. Znači da bude do zemlje. A naše pobožne vjernice, ha? Vuku štikle, pa haljnu jedan pedalj iznad članka. Ko da je muškarac? a muškarac pusti do zemlji. La ilaha illallah. Meni je sad jasno što je vas istrilo iz srebrenci. Ja. E, uvodu islam, ako se sjećate. Neko je možda čitao od vas. To je od eh, Hamidullaha, jel? Tamo spominje da je ženi dozvoljeno e, koliko? Pedalj iznad. To je vjerovatno greška u prevodu, jer čovjek nije mogao shvatiti kako kad je do zemlje, kuće sad u zemlju. Sad dok je ovaj podržavati, vjerovatno iznad. Allahu alem. Ali doista tamo stoji je Ha? يقول كتاب للشهرة برضه المرأة Isto, isti, isti šart da ne bude od odjeće ko, po kojoj će se istaći. ويجوز للمرأة لبس الثياب والحرير Je dozvoljeno da nosi zlato kao nakit i oblači svilu. بالنسبة للألوان مختلفة لو طلع A još jednu crticu. Da ne bude šarena, jel? Da bi upadala u oči. Nažalost, kod nas žene oblače boje. Normalna zelena boja nije nakalne. kakva ona, ona, ona, ona mahrama, tačno se osijava zelen. Ili ako je crvena, osijava se. Kako onako napravljene mahrame? Pa je suknja kakva god hoćete. Crna, pa je gori onda košulja bijela, pa mahrama plava. Gledajte, tri. Ja onda štikle su opet neke posebne boje i 10 centi one peti تجمع شعرها هنا هذا في نهي يا إخوة عنه تحت الحجاب كده zatim kosa gori je برضه ne znam nija kako se zove Stoji hadis koji to zabranjuje, koji to zabranjuje يغلى عن خارج البيت يعني خارج البيت لما يبقى ظاهر كده izvan kuće. Lakin za tusalli fil bejt bi hada. يعني ما اقدرش امنعها يعني هي في بيتها ها؟ هي في بيتها لكن خارج خلاص. البيت هم بيتزينوا ولو ولو في الصلاة. لا استطيع ان امنعها يعني آه. لكن فيها يعني عقص الشعر في الصلاه هل هذا يتعلق بالمراه ولا لا نسال فيها Dobro. يعني يصنع ايشتا Naučite, naučite. Ne rep, nego gore da, da smota ono sve pa ispane kao grba. I onda stavi mahramu i ispanu dvije glave. Onda je kao da je mozak izašao nazad. Draga, brate. Vjerovatno jeste. Slušaj. E, ti samo koji علشان تفهموا كويس اللبس il muhađabat fi biladikum huna, mi مش da l'hađab il matlub. ni čak i one žene koje se kao pokrivaju nisu zadovoljile šartove hijjaba. Jer hijjab mora da bude jedno od glave do pete, što bi rekli. Ne da bude dio, pa strpan, pa stegnuto, pa drugi dio, pa dole da ne govorimo šta će se desiti do članka, koliko će noge biti gole, pa kakve će biti štikle, pa koliko će se vidjeti vrata, koliko lica, kako će se našminkati, udbila, kakva punđa, tako da nema, nema, nema ništa od toga. Ništa. Ništa. Ništa skriveno nije. Su grudi zaklonjene? A? Jel se od, od, od takve suknjeva sakrila pozadina? Sve je to izraženo, sve je to utegnuto da li obara pogled, da li se smije s muškarcima, da li izlazi iz kuće kako je propisao Islam s razlogom obranog pogleda. Vjerujte, braćo, Selep kada je izlazio, prve generacije žene, ide bi ako treba kraj, kuće, uskuću kuću, skroz uz brzo, brzo. Sada vidjeli ste kako se u preporodu ovaj, vrši tamo, ovaj, kako bi rekao, ehe, to nije više hijab. Ti ljude kad bi uveo hijab pod tom parolom, to nije radi Allaha, nema od toga ništa. Sestre, sestre, one, one časnije se pokrile, ali ono je haram nositi. Je li tako? Je li nije? Jer je osobina kafira. في هناك دلوقتي موضة للحجاب بقى Jovuka se i ustok se nagila, maša Allah. Maša je se Jer hijab je šta? Da ne uzbudiš nikoga. Da se ljudima strasti sačuvaju. Da ne vrhune. Jer vidite vi kakvi su ljudi postali. Nema ništa više u glavi, samo to. Samo je to u glavama ljudi. halas. Zbog čega? Zbog toga što je stalno to. E, Islam baš suprotno. Evo ti aj kući, crkli od žena, evo ti četiri, halal sve. Radi što hoćeš sa njima. Ali ovamo nemoj da bude životinja. Ovamo životinja koliko će ništa. A životinja vazda. Bisan u autobusu od, od nula do vrha. Sa svima tvoje srce promiješa. Svima. حتى موضة الحجاب دلوقتي في فرنسا عملت موضة للحجاب ذكرت. جابوا قلت لهم جابوا ملكة جمال العالم Redovno održavaju te, te, te modne revije, hijab, gdje ova mis svijeta plati se da obuče hijab, da se slika, kao što brat veli u, Egiptu, uh, vozači nas naprijed u svoje kabine stave tu. Šta će se desiti? Sve će žene to, ako prihvate, slijediti to, jel? Biće hijab da je to uljepšavanje, a ne da je pokrivanje ljepoti. Iznad ova kost i ove kosti okolo, odavde počinje ovo. Butina. Da li, Zabranjeno. Zabranjeno. Ima potrebe, a to je, kad smo rekli odjeća kojom se čovjek ističe, ne ulazi to, ne dolazi, nije u pitanju to i ne odnosi se na to ako se radi o sljeđenju sunneta. Razumiješ? Pa ti obuđeš turban i niko ne nosi turban. A ti ga nosiš radi sunneta Resula sallallahu alaihi sallam. Jer se prenosi da je on kada je ušao u Meku na dan pobjede ušao sa crnim turbanom. I niko ne nosi, sad su ti poznat po turbanu. To se ne odnosi na sad reći skini turban, ovaj, da se ne ističeš. Ne. Isto tako ako nosiš kamis, kamis, dželabiju ili afganijsku dugu košulju, ne nosi je niko, svakako to ti po tome ćeš brzo se poznat. Dok, a on je. Nije to to. I ovo je muška, zašto? Kod nas. Hajde, hajde. Muška odjeća. Ima pitanje, braća? Kada pitanje, boje Da ne bude boja ona koja upadljiva, dreljava, izaziva, razumiješ? لكن ما ورد شيء يقول لك لازم يكون أسود مثلا لازم يكون أزرق لكن الألوان الغ- الغامقة Treba, treba da budu e, zatvorene boje. Za- Zatvorene. Nema ništa ljepše od crne, braću. Nema ništa ljepše od crne. Zato nije čudo da neki od autora, kao što je Zeynu, Džemil Zeynu, jasan u tome i mnogi to šejhovi kažu. Odmah kažu da pokrije crnim ogrtačem. Ne znam da li ste nekad vidjeli tri žene zajedno obukle crne hijabe. Jeste li vidjeli tu sliku nekad? Koliko to na jednu čistotu, na, na, nešto što se, što se unaprijed poštuje i uvažava, izgleda. Ako nekad ovaj to vidite, naum će vam. I uporite druge ove, ove tri koje vidite tamo negdje oko kioska, Allahu mustaan. Allahu musta'an. Vidite ove da su kako je Allah stvorio sa svojim insanijetom, unutrašnjosti i spoljašnjosti sve odgovara, a ove vaško žvaka koji je žvakalo i pljunulo. Tako izgledaju. O tijesto, digla, ona u farmerici, ona ovako ona stegla. Tako izgledaju. Tri ništa insansko, ni iznutra, ni izvana. Mi smo imali priliku na, na, na, na na primjer, na Mehorišu kad su držali madresu, pa su pristovale žene i sad izlaze sestre. I gledaš kada idu putem, tri, četiri, sve u crnom, la ilaha illallah. Wallahi, ono mjesto oko njih poprima islamsku, islamsku osobinu. Wallahi, ona ograda okolo, sve ono. Tako da, sada ako uzmeš recimo zeleno, ako uzmeš bijelo, što god, ne može zamijeniti crnu boju. Možda bi nešto sivo, zatvorene sive, zatvorene neke plave i tako nešto. Nešto modro. Ja sam gledao u Egiptu, ovaj, maležanke bi kroji sive, kao što je u, u Ismeta Spahića džube, onako otprilike malo. Zbog žalosti. To je ča, kršćansko prvenstveno. Aj reci brate. Ima jedan, Ako dimije u zemlju, do zemlje, i po njima ima ovaj džilbav koji govorimo, od do, nema problema. Ali ako bude dimije sa, sa, sa, sa, sa jelećetom, sa košuljom, sa onim, sa onim, to je ono što smo rekli već. Ti si viđao u nas me lude, žene obuku dimije. Ali opet ovo sprati i opet su grudi istaknute i opet... Razumiješ? Allahumma salli wa sallam koju su Navodi se da su ensarike, kada su izlazile jednog sabaha sa iz Mesida izašle umotane kao gavranovi, crna odjeća. Vjerojatno taj hadis je i, i temelj da su uglavnom u tradiciji Jemena, u Saudije, Palestine, Šama, Iraka pa čak i šiitskog Irana, crni hijabi. Misliš nikav Nikab jest. Po čitava umeta. Što se tiče žena poslanika, niko ne. E, tek diskusija nalazi poslije toga, je to samo za njih ili je? Razumiješ? Ali zna se isto tako i Selefa da nije samo za njih. Jer se zna da su Selefijke nosile. فرصة زي Manije. الثانية كذا تكون عاملة هذه ملابس تبقى Selef, ha? Ma, ma reju, yani. Ma reju. لا أنا لبس الثياب السنة إلى منتصف الساق كانوا إلى منتصف الساق Ove mame zakrta. Kad pita brat za ove odjeću i svaku drugu, osnova je odjeća sunneta. a prenosi se su poslanika veselnem da je najviše volio kamis, dugu košulju. I volio je i pohvalio je bijelu odjeću. Bijelu odjeću. Ovo se misli na muškarci. Što se tiče dužine, osnova je do pola, do pola podkoljenici. A ako bi se spustila i do članka, nema problema. Zabranjeno je ispod članka. Ako je nešto kraće, recimo, onda treba da se buku sirval, to je šarvale, pantole, da ne bi bile noge, noge ovaj, otkrivene. Jeste li uzeli mi svake, braću? Samo nemojte na času. Ovaj. vrća, kako mi pazite Dokazi jasni. وف... الصلاة برضه لازم المرأة دي تغطي الرجل يا إخوة Još nešto, braću, u namazu. Žena mora klanjati u kamisu. U ovome, subhanallah, اسمه في سنة džilbabu i mora pokriti stopala. Čime i pokriti? Čarapima? Ne. Pokriti time što doseže do zemlje. تبقى عورة المرأة في الصلاة نسينا نكتبها Zabranili, su- zaboravili smo zapisati tamo isto stidno mjesto žene u namazu. Stidno mjesto žene u namazu. وفي الحج والعمرة I hađu i umri. Pri hađu i umri. المرأة يجب عليها يجب عليها أن تكشف وجهها وجهها في الصلاة وفي الحج والعمرة الوجه والكفين Vađib je ženi otkriti lice الشاكة روكة الصلاة وجه فقط لكن هذا ممكن تغطيه أما في الحج والعمرة الوجه والكفين ونamazu samo lice šake more pokriti. Kažemo važiv, znači ne smije pokriti. ممكن تغطيه ممكن لا تغطيه براحتها. ايه قلت. آه. قلت بس قلت الوجه فقط ولا لكن عايزة تغريه أو ما تعرفش مش مشكلة. ونمازه قلت odkriti lice. mora otkriti lice, a pri i umri lice i šake. Šta je onda sa šakama u namazu? Može i, i otkriti i pokriti. Lice mora otkriti. To je pravilo, to je osnov. Pa to je osnov jer, jer je namaz žene u osnovi u kući. Ali ako klanja ili obavlja tavaf ili, ili obrade hađa i pred njom su ljudi koji je vide, onda će pokrit. Razumijete li? Ako žena znači klanja u mesčidu, pojavili se sada ljudi koji će je vidjeti, spustit će svoj nikam. I klanjat će u njemu. Ako nema ljudi, mora bio je otkriti lice. To je jedan od dokaza da je nikab obvezan. Jer ako je pravilo da otkriva za namaz, onda tome prestoji jedan, jedno pravilo, da to inače šta pokriva. Da to inače pokriva. Pa izvan kući. Izvan kući. Izvan kući. Odmor Jučer smo ako Bog da shvatili oko odjeće njenih šartova i avrata i šta je to avret kod muška i ženska u različitim slučajevima i okolnostima. Danas ćemo ako Bog da, da u fikhu se približimo namazu i badetu. Danas ćemo govoriti o abdestu. أخرجه كتاب الوضوء لو لهم لهم ينظر لك كلهم ينظروا لك ويتفرجوا عليك كيف تتوضا من غير ما صعب صعب بدون ما أوريهم أنا شو الوضوء شو بتعمل كذا وتعمل كذا يعني. Abdest. Osnova je kada se abdest uči da se pokaže. Mi ovdje sad nemamo vode, zato ćemo pokazati ovako šta se peri. Možete vi da, u stvari ovdje je već napisano nešto. A ako hoće neko od vas može isto crticu po crticu da čita avdest od početka do kraja, potpuni avdest jer ovdje su podijeljeni na ruknove, sunnete i tako dalje. Ali mi ćemo odjednom navesti sve kako treba da abdest izgleda. Prvo, braćo, kad hoćemo da uzmemo avljest, treba da imamo nijet za abdest. Nijet, ne znam da li je jasno ljudima. Jedan od braća me je pitao neki dan kako će zanijetiti sunnet prije akšama. A već smo spominjali nijet. Pa me je to ovaj malo, malo zabrinulo, zar nije bratu jasno. Pitamo ja, jel kojim riječima? Kaže ja, kako ću kazati. Rekao sam mu nijet nije riječima. Baš tu kad smo kod nijeta, sad neka bude jasno. Da u vjeri ne radimo ništa dok nemamo za to dokaz. Sve što je ibadet, čekamo. Ibadet su, piše vam tamo, jel da, u fikhu, da su ibadeti tevkifije, jel tako? Šta je tevkifije? To znači da ti staneš, kad da ga radiš i vidiš da li je propisan. Ne radiš od sebe. Jer neće biti primljen čovjek bi je naređeno, propisano kako šrobovati. Idi tim propisom. Ako pogledamo nijet, vidjet ćemo da nijet nije propisan riječima. Nije poslanik alihi salatu wasalam nam to tražio, niti je on to radio. A kaže svako je djelo prema nijetu. Znači mora biti nijet i nijet je u srcu. Ako kažemo, braću, da klanjamo akšam, i nijetimo kako nijete novotari. I timo povodni, a srcem hoćemo akšam. Srcem znamo ćemo i hoćemo akšam, ali kažemo, po, pogriješimo, kažemo zuhri. Šta nam Allah uzima? Akšam ili, ili Zbog čega? Srce. Kad hoćemo nešto da uradimo srcem, hoćemo da srcem čovjeku nazlijemo, a mi kažemo ja ti hoću pomoći. Šta Allah uzima? Ono što nije timo ili ono što čovjeku kažemo? Što nije timo. Vidimo znači da nedostatak niječenja riječima uopšte ne fali. Fali li? Kaže, kaže ljudska, ljudska savjest, fitra, da ako pogrešimo i kažemo asrija, ono, akšam, Allah Žešanu će nam uzeti. Jer smo htjeli srcem akšam. dovoljno je nije srcem. Pogotovo što su učenjaci, što su učenjaci riješili da je niječenje riječima kao što je niječenje za namaz i abdest, novotarija. Novotarija, postupak u vjeri koji nema za sebe osnovu. Ako hoćemo da znamo šta je ovaj novotarija, to je svaka riječ ili djelo, svaka riječ ili djelo na određenom mjestu ili određenoj prilici bez dokaza u, vjeri. Bez dokaza u Kur'anu i sunnetu. Pa kažemo prvo je i zapišite nijet. Objasnili smo gdje. Či ti hoće da obaviš abdes? Odlučiš da to uradiš radi Allah srcem. Ne govoriš. U srcu napraviš nijet. To je prvo. Drugo, reknemo na početku Bismillah. Reknemo Bismillah. Zatim operemo šake. Operemo šake. Dovoljno ili tri puta. Jel, ako, ako ne uzmemo vodu, onda kako držimo pod česmom, koliko je dovoljno. Poslije toga peremo usta i zapiremo usta i nos. I zapiremo usta i nos. Nova crtica. Tako što ćemo povući vodu i u usta i nos, potrljati u, u, u ustima i vratiti i seknuti iz nosa da objasnimo ovdje, to sve kao trtice navodimo, e sad možemo u produžetku objašnjenje. <clears throat> Uzimanje vode za nos i usta je najispravnije jednom rukom odmah za oboje. A ispiranje nosa je lijevom rukom. Ako ćemo potrljati usta, jel onda ćemo to raditi desno, prstima desne ruke. To je znači što se tiče pranja usta i nosa. Povuče se voda i za jedno i drugo iz jedne šakice. Zatim, nova crtica, pranje, peremo lice. Peremo lice. Lice je dio odakle kosa počinje, pa do dnuha brade. I od uha do uha. To je lice. Ako neko ima bradu, puno gustu, opraće je s polja. Neće je svu košavati, do... jer mu je to teško. Ako je neko u nekoga rijetka, onda će je protrljati. Tahlil. Dalje, oprati ruke do iznad laktova. peremo ruke, vraću tri puta. Osnova je tri puta, dozvoljeno je dva puta i dozvoljeno je jedno. Peremo s prha prstiju. To smo jednom oprali, ne mora, ne ovaj, znači da sve kad budemo prali ćemo prati odavde. Opet peremo s vrha. I peremo iznad lakta. Rekli smo da je najbolje sve ove dijelove osim glave i ušiju oprati po tri puta, a dozvoljeno je i dva, dozvoljeno je i jedno. Poslije toga, nova crtica, potrti glavu i uši. Pišite zajedno to. U zagradi učiniti mese. Zašto kažemo potrti i uši? Zato što se uši ne peru. Kada bi se uši prale, radili bi to kao i sa licem. Donosili bi vodu, jel da, pa bi, da ne bi nigdje ostalo suho, strogo vodili računa. Međutim, taru se uši. Kao što se tare glava. Objasnit ćemo, pokazat ćemo kako. Kad smo oprali ruke, uzeli smo vode i oprali ruke, on sad na njima malo ima još se. Stavit ćemo palčeve u, u uši, spojit ćemo prste krećemo sprijeda nazad, vratit, nećemo mijenjati vodu, nego ćemo isto to promijeniti, kaži prste ćemo unutra, a na okolo. Znači potrebili smo glavu i potrebili uši, zajedno, sa istom vodom. Vrat se, vrat se, ne pere. Vrat se, ne pere. Zato što nema za njega dokaza, a sve što nema dokaza, u vjeri ne činimo. Nova crtica. Operemo noge, desnu pa lijevu, možda je ovo trebalo reći kod ruku desnu pa lijevu, to je pravilo. Iznad članaka. Poslanik Ali samo u jednom hadisu kaže, teško petama od vatri teško petama od dva, U, sa ovim hadisom hoće da nas upozori da kada peremo, operemo, da zapostavimo ovdje ove, ove, ove. Vidite, ovdje imate članak, pa petu, pa ako idete samo površno, samo ćete gornje vrhove, a ove sklonute će vam se promaći. Zato trebate dobro oprati se. Taj hadis upozorava kada peremo noge da i operemo, da ne ostane neopran dio. Kad završimo to, sunnet je, odnosno mustahab je, dova, imaju dvije, obje su sahih. Jedna od njih je ova koju učimo na kraju međlisa. Subhanakallah, a druga je أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله kaj jedna i druga i to vam je dova za sutra ova druga pošto ćemo ovu učiti naučiti samo po sebi. Naučite vi ašhadu an la ilaha illa wa anna To je u stvari samo malo u proširenoj formi. To je inače samo šehadet. Potrtet se poslije abdesta je propisano kao što je propisano i ostaviti abdest da se suši. Ovo vi ostalo sve pročitajte ovdje, ako Bog da, to je abdest. Nekom nejasno. Bili mogli objasniti sada vi... ذكرت التخليل اه ما ذكرت ترتيب لا نقول لهم يقرأوا ايه تعودوا على استعمال الكتاب الآن نتقدم شوي لهم يقرأوا جيد يعني هو رئيس آه، قبول عايش читайте U tome su dvije koristi. U tome ćete još tamo, ja mi svak nisam spomenuo, nisam spomenuo da mora biti uzastopno što se podrazumijeva i tako dalje. To je jedna korist. A druga je korist da naučite upotrebljavati knjigu. Jer kad naučite da u ovoj knjizi ima sve dovoljno za abdest, više vam ne treba ders. Sa knjigom vi ako Bog da stalno možete yuridu Kako hoćeš. Vidi. Alekim sam. Bila je obavezno uvijek isto radim, recimo da neka zamijenim, da se operemo prvo ovaj, uši, a tek onda ruku. Redoslijed je obavezan. Obavezan redoslijed. I u hadice navodi tamo da je Muhammed Ali Salam ovaj, čistio između ovaj, vrstiju mali. Ja, ja. Samo to, to mogu objasniti. To je skroz jasno kada pereš malim prstom popereš ovo da ne bi ostalo suho. Protrljaš sa njima. Kako, kako, pereš? S kojom pereš? Ako pereš ovu, ovom... Mali me najzgodnije, najmanje ćeš morati ovaj, rastavljati. Ako bude s većim, više ćete boliti. Sad ovo što je brada, ovo gdje završava ovo do vrata. Gdje završava ovaj dio, ispod, jeste. فكرتني بواحد سأل الإمام علي على الدم البعوضة <laughs>